вийшов із рожевого кабінету вождя. У розподільнику дійсно знайшлося все, чого могла б душа забажати. Записка начальника справила таке враження, що із Степана Петровича за великий пакет усякого добра взяли таку ціну, за яку деінде тільки кіло хліба можна було б купити. Херовим, очевидно, передбачив рапорт гостя з Москви і помагав його прихильному офарбленню, чим сила була. До помешкання Антонюка треба було пройти частину головної вулиці і кілька бічних провулків. На головній вулиці панував уже вечірній рух і гамір. Ішли запорошені вугіллям шахтарі з лампами в руках, коло них часом бігли діти, босі замурзані у самих сороченятах, подертих чорних од вугілля і землі, із розчинених вікон і дверей убогих, на швидку зліплених хаток і землянок, чувся крик жінок, плач дітей, п'яні голоси чоловіків. Будинок, у якому жив Антонюк, колись був гарний, навіть пишний, але тепер стояв обдертий із сірими від старості дверима та вікнами з облупленими стінами, подібний до расового собаки голодного худого із випнутими ребрами і облізлою у лишаях шкірою. Кімната Антонюка була зараз же ліворуч у передпокої. Жінка, що показала її Степанові, поштивим шепотом сказала вони вже вдома. Степан постукав в облізлі, порубані, мабуть, німцями і залатані двері. З-за них почувся густий глухий голос, який крикнув щось, ніби входьте. Іваненко увійшов. Кімната була висока, велика, мабуть, колишній кабінет директора з двома чи трьома вікнами на вулицю, з досить пристойними меблями і навіть із цілими новими, видно, шпалерами у блакитних квіточках. Зараз же біля дверей під глухою стіною стояв стіл, на ньому грізно під каструлькою. Шипів примуса, коло примуса стирчала з ложкою у руці довга незграбна постать у чорній косоворотці. Голова в неї була гладенько мокро зачісана, брови настовбурченими пучечками суворо стриміли наперед, так само, як густі вуси, маленькі очі, сховавшись під кущі брів, насторожено звідти чекали. Степан Петрович усміхнувся своїм ласкавим, одвертим хлопчачим усміхом і зараз же мовчки подав наготовлену в руці записку начальника МВС. Антонюк помалу, немов боячись якогось підступу, взяв папірець, обережно розгорнув, прочитав. Відразу весь змінився. Суворі вуса розсунулись на обидва боки усмішкою, немов двері на шарнірах, грізні брови принишкли, в оченятах заблищала теплота. А, дуже приємно густим, як з порожньої діжки, голосом сказав він. Проходьте, проходьте ближче, клунок покладіть тут, на стілець. Зараз будемо вечеряти. Степан Петрович наперед озирнув кімнату. Чи було ж йому де спати? Було. Далі в глибині стояло ліжко, а проти нього під другою стіною широченька канапа. Тоді він поклав клунок на стілець, а пакет на стіл. Вечеряти, так вечеряти, сказав він таким тоном, яким говорять із старим другом, якому приготовано приємну несподіванку. На якому столі будемо? У тебе їх кілька, бо тут у мене є дещо на вечерю. Антонюк із суворою цікавістю глипнув на розгорнений уже пакет, побачив пляшки, кінчик ковбаси, масляний папір із чимось особливим і рішуче пішов до столу біля ліжка, очевидно, парадного. Знявши з нього книжки і якісь фотокартки, він застелив його чистою скатертиною. Після того засвітив лампу, поставив її на стіл, а обабіч розставив тарілки, ножі, виделки і все мовчки повільно, з поважною суворістю Степан Петрович теж мовчки і поважно виймав із перенесеного сюди пакета ковбасу, шпроти, шинку, сир, пляшки з горілкою та вином. Антонюк тільки зиркав на це і допитливо цюкав поглядом гостя, що воно за бенеря така. Після того Степан попрохав умитись, і коли це зробив біля дверей з акуратно організованого умивальника, вони обидва поважно сіли і почали справжній бенкет. Бідну каструльку з примуса було знято, примус погашено, хазяїн, як жук в очереті, гув своїм голосом і уминав ласощі, наперед їм, розуміється, прочищався шлях то чистою, то англійською гіркою, то коньяком з відповідними тостами за Сталіна і всіх вождів, а на кінець, коли очі і ніс хазяїна вже добре розгорілись, було приступлено і до пляшки з червоною горілкою.